บุ๊กทูสองดวสมาชิกครอบครัวปอร o d i c ปู่ตาดียดย่ายายนานาเนนา เขาและเธอ on i ona พ่อ otac แม่ majka เขาและเธอ on i ona ลูกชาย s i นลูกสาว Kćerka เขาและเธออีออนาพี่ชาย น้องชาย บรัตพี่สาว น้องสาวเ e ส t r a เขาและเธออีออนา ลุงอาน้า d a จ đ a ป้า อาน้าเต t กาเขาและเธออนอีออนาเราเป็นครอบครัวเดียวกันมิสโมปอรดิซา ครอบครัวที่ไม่เล็ก porodica nije mala ครอบครัวใหญ่ porodica je velika